Maiatzako geita lau ditu gaur ostirala da eta uberrion albistegia duzu berriozar irratiaren albiste emankizuna. Bihar berriozarren eguna ospatuko da. Alaxe da, bihar larun batarekin maiatzako geita bost berriozarren eguna ospatuko da. Jai egun honetan jarduera kulturalak eta jaigirokoak aurkituko ditugu eguzki plazaren inguruan. Herriko kultura eta musika talde eh, askok parte hartuko baitute. Maiatzaren hogeita bitik aurrera ikusgai dagon, dagoeneko egoziri lanak eta eskulan ikastaroetako lanen erakusketa ludotekan dago hori eguzki plazan bertan eta hogeita boster arte hau da bi arte zabalik egonen da. Eta larun bateko ekitaldiei dagokionez, ba, goizeko bederatzietatik bertatik eh, ekimenak izanen ditugu, Erretiratuen elkarteko San Esteban abezbatzaren auroroak eh, goizeko bederatzietan hasiko baitira musikaz eh, blaitzen eh, giro guzi, amarte erditan errealdoien eta kilikien konpartsa aterako da lantzeluzetik eta amaiketatik aurrera hainbat ekimen, hainbat ekitaldi izanen ditugu guztion gozagarri eguzki plazan artisauferia, parpailagilen topaketa, taloak eskulan taldearen eskutik, ohitura osasungarrien eki ekimena eta oizko josketa lanak arrantzalen sarea artilea landu eta abar luze bat. Amabietan ulargi dantza taldearen emanaldia izanen dugu eta handiko ordu erdira doinua musika bandak kale girari hasiera emanen dio. Ordu bietan eh, kaldereteak prestatuko dituzte basoa pasealekuan eta arratsaleko bostetan jokoak, aur jokoak, txolin ludotekaren eskutik eta plastika jarduera ausentzi guraso elkartearen eskutik. Arriatxaldeko sei terdietan, errikirol e, txapelketan, afarroako lau bider lau sokatira txapelketako finala, hemen e, jokatuko da, eta arriatxaldeko zazpi terdietan, e, ba, dantza eta musika gehiago txorizuri taldearen eta bizkargain fanfarriaren eskutik. Nikaraguagako dantza emanaldia ere ikusi alizanen dugu, asnina e, taldeak antolatuta. Eta goi, gaueko, edo iluntzeko bederatziak laurden gutxitan kontzertua eskainiko du blusenea big band taldeak gaueko amarrietan herri dantzaldia aizaldi gaitarien eskutik eta egitarau honekin amaitzeko gaueko amarriak eta laurdenetan zezen suzko aterako da. Bere disko berriaren aurkezpena aurkezpen bat kaleratu du Kous talde berriozartarrak. Alaxe da bai, gure herriko metal talde honek aintzineko doinua, oiua barkatu izeneko kantua argitaratu berri du, bere disko berriaren aurrerapen gisa. Lanaren aurkezpen ofiziala ekainaren zazpian izanen da burlatako Black Rose Tabernan eta ordurako diskoa kalean egotea espero dute taldekide. Korrez gainera, gaur bertan erandioko sentinel aretoan lan eh, joko dute berrio zartarrek eta orain eh, disko horren aurrerapen bat entzunen eh, dugu. Aintzineko oiua. Mendialdea guraso elkarteak hainbat jarduera antolatu ditu bizi ohitura osasungarriak sustatzeko. Mendialdea guraso elkarteak eh, hainbat jarduera antolatu ditu bizi aztura osasungarrien programaren barruan eta baita ere bihar berriozarrien eguna dela baliatuz. Jardueren artean onako hauek daude globo flexia tailerra, xake klaseak eta soka saltoan. Jarduera hoiek guziak, lesan eh, dugun bezala larun bat honetan eginen dituzte ilako geita bost eguzki plazan arriatxaleko bostetan. Nafarroko animali eta landaren zaintzako elkartearen aldeko ikuskizun benefikoa egingo da buru honetan. Berriozarko egunaz gainera itzordu gehiago ditugulako hemen eh, Berriozarren bat honetarako. Hala, Nafarroako animalia eta landaren zaintzarako elkartearen aldeko jaialdi benefikoa eginen da arratsaldeko zazpietan entzunaretoan. Iri dantza, dantza latinoak, movimiento bola taldearen monologo umoretsuak eta tempo Navarro taldearen jotak izanen dira jaialdiaren emanaldi nagusiak. Eta igandean antzerkiaz gozatzeko aukera izango dugu. Berriozarko antzerki italierrak kuadros de amor y humor al fresco izeneko antzeslana taularatuko du. Igande honetan arriatxaldeko zazpite erdietan. Jose Luis Alonso de Santos egilaren testu batean oinarrituta dago eta esketx edo pasarte laburrez osatua. Atzo antzerki italierreko zuzendari Miguel Goiko etxeandia berriozartarrerekin itzagiteko aukera izan genuen. Kaixo berriozar magazinean eta lanaren gaineko xeetasunak azaldu Pues es una obra de, de, José Luis Alonso de Santos, es una eh, en realidad colección de escenas que a modo de, pinceladas, por eso lo de, lo cuadros, pues van eh, con tanto diferentes eh, relaciones sentimentales, ¿no? Todos, tienen su vertiente sentimental, no sé si amorosa, porque hay un poco, un poco de todo, ¿no? De, las relaciones. es una obra que yo creo que, que funciona muy bien, son pequeños, pequeñas escenas, pero con, un inicio y final, con una conclusión clara y que a modo de una escena aislada, pues igual no funciona tanto en sí misma, pero a modo de pinceladas van contando distintas formas de, entender el amor y yo creo que es una obra muy divertida. Berriozarko eh, emakumezko futbol taldearen eta osasunaren arteko kopa finala bihar jokatuko da. Berriozar futbol eh, elkartea eta osasuna aurrez aurre izanen dira Federazio Kopako finalean emakumezko regional mailan eta ba, jaimek esan dugun bezala, esan digun bezala badakigu noizetan hon izanen den bi eh, bihar bertan larun batarekin arriatxaldeko bostak la orden gutxitan uarteko futbol zelaian. Hain zuzen, eh, kaixo berriozar magazinean izan ziren eren egun eta hause izan zen kontatu zigutena. Ya somos subcampeonas y para, eso no, para nosotros eso es un, un gran paso que no habíamos llegado, yo por lo menos llevo 13 años en Berriozar y no habíamos llegado nunca hasta un hasta una final. Como no, a todo equipo le hace mucha ilusión esas cosas y aunque no ganemos, daremos todo en el campo y mm. intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Bueno, hor sartu zaigu behar zen e, eh, sintonia bat, e, kirolekin e, jarraituko baitugu, orain e, datozen e, minutuetan, Jaime. Bai, eh, ah, horrela da, ba, e menditaldeak iganderako aurrikusia zuen ateraldia atzeratu egin du. Anboto mendira, ziren joatekoak, BKE menditaldeko kideak, eta torren, e, eh, maietzaren hogeita bostean, hau da bihar, baina momentuz txangoa bertan bera ustea erabaki dute, a, larun bat honetan eh, berriozarren eguna ospatuko baita, eta gainera euria iragarri dute egun horretarako. Mendizale taldeak bere finalista egin niendu eh, heldu den igandean. Mendizaleak talde berrio zartarriak denboraldiari agur esango dio heldu den igandean maiatzako geita sei arreratxe herrira joanen dira basaburuan eta bertan ireber mendia igoko dute eh, hor baitute hor baitu mendi taldeak bere postontzia. Eta orain berrezar futbol elkartearen e, datu, eh, asteburu honetarako dituen edo geratzen diren e, jardunaldi ber, gutxi berri hoien e, zera zitak e, itzorduak aipatuko ditugu. Hasiko gara regionalarekin e, bihar bertan arratsaldeko zortzietan peina Esporten kontra jokatuko du eta beharkatu gaur, gaur, ez dute bihar festa nahi dute eta berrezarren eguna dela eta gaur aurreratu dute partida, gaur arratsaldeko zortzietan, peina esporten kontra, hemen bertan berrio zarran. Eta badakigu kadeteak A taldeak atzo jokatu zuela San Jorgeren eh, kontra baita ere arratxaldeko zortzietan, baina oraindik ez digute emaitza elarazi, emaitza hori daukagun eh, momentuan e, ba, emanen di zuegu ere. Aurrak, A tal, aurrak B taldeak oraindik ez du bukatu, baina atxeden aldi hartuko du azte honetan. Eta atxeden aldi hartuko ez dutenak eta dagoeneko iragarri dizu egun bezala, regional eh, mailako emakumezkoak izanen dira, osasunaren aurka jokatuko baitute kopako finala, eta hori i, eh, hogeita bostean izanen da, bihar eh, bertan agriatxaldeko bostak laurden gutxitan uarten. Eguraldiaz mintzatuko gara orain. gaur ere euri kontuekin hasiko dugu eguna edo hasi dugu eguna hobeto esan da baina arratsalderako zertxo baita hobera eginen du eguraldiak. Goizean zerua erabate estalita egonen da eta arratsaldean argitzera eginen du odeitza saretu eta ostarte txiki batzuk irekiko baitira. Temperatura gradu pare bat jaitsi eginen da eta elurkota mila irureun metro inguruan egonen da. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago atozen orduetan berrezai irratiaren sintonian FMko 1.8an edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.